Talabul ilm adama gerek zat olam näme yrsg meselesinde Bismillah we salatu we salam ala rasulillah we ala alihi we sahbihi we men wala Näme her bir synfdaky adamlara şeytan näme etýär hüjümi bar Köpülenjem bir garybyrak talyp ilme zada şeytan näme tarapdan gelýär Aýby açyp, eklenç eýtmeli, beýtmeli, puluň gutarýar, was-wasa salýar, şunuňmy? Şonuň üçin biz bir zada düşünmeli, biz kimiň ýolunda gezip ýören adamlar, biz Allaň ýolunda gezip ýören adamlar we kime iman etýän adamlar, Ar-Razzak atly näme, Allatagala iman etýän adamlar. Şonuň üçin näme, Allatagala bir guluna berende nähilek berýär, ýöne bendesiniň dadymlyk berişi ýalyk berenak, ýöne näme, her kimi bir hikmet bilen Synla ýa. Şoň üçin biz ýolunda gezeliň, Allah Tagalaň ryskyňam näme aladasyny etmeliň. Şoň üçin Sahyh Buharda we Muslimde bir hadys gelýär. Kimden? An Jabir ibn Abdilla razyýallahu anhu. Sahyh Buhary, Muslimde gelýän zat. Hyýaly zat däl. Näme diýýär Jabir razyýallahu anhu? Ba'asana Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem we ammara aleýna Aba Ubeýdete netalaqqa iran li Kureýş diýýär. Kureýşiň näme bir ýerden söwda kerweniniň gelýänini eşidip, diýýär, Eba Ubeýdäni näme bize emir edip, näme, üç ýüz atly edip ugratdy, diýýär. Siziň muhäjirler dolan baram. Näme üçin siziň muhäjirler Mekgeden gaýdanlarynda Alla üçin näme, hemme zatlaryny taşlap gaýtdylar. Şonuň üçin Resulalla olara Kureýşiň kerwenini talamana rugsat berdi. Näme üçin öz zatlaryny alýarlar. Şeýdibem gitdik, diýýär. Wezewwedena jeraben min tamrin, diýýär. Bermäne-de zat tapman, näme edýär, bir ullakan halta, ýene ýekeje halta bugdaý beripdi, ýene üç ýüz sany goşuna ýekeje halta bugdaý, e, bugdaý diýýän, estagfurullah, hurma. Lem ýejid lenä gaýrahu, başga hiç zadam bermäne zat tapmady. Fekâne Ebû Ubeýdete ýu'tînâ temraten temraten, ýa olam günde herrimize bir hurmajyk bererdi diýýär. Göz öňüňe getir, üç ýüz goşun jihäde barýar, Şeýdip diýýär, gidiberdik diýýär, Wentalakna ala sahilil bahr. Gidişimize-de näme, şu Arapdaky, Saudiýa, näme, barýan ýerime, Gyzyl deňiziň şol kenaryndan gidip barýakak diýýär, Fe rufi'a lana ala sahilil bahri şeý'un. Bir wagt bir görsek diýýär, daşdan näme, deňiziň kenarynda bir zat göründi diýýär, ke heý'atil kesibuz zahm diýýär. Uly bir tümmek baýyr bolýar, baýyr ýalak bir zat ýatyr diýýär. Ke suratit tel el kebir el mustatil el muhdawdib minel raml diýýär. Bir çäge akyp şeýdip ýatýar-a. Şoň galak bir näme, çäge akyp ýatan ýa bir baýyr göründi diýýär. Fenteheýne. Baryp görsek diýýär, fe hiýe dab fe iza hiýe dabbetun diýýär tud'a al anbar diýýär. Baryp görsek diýýär, baýyr däl eken-de, anbar at, uly kit balyklar bar-a. Şoň galak balyk ekenini. Ondan Kala, Kala Ebu Ubeýde, Ebu Ubeýde näme, emirler, näme diýýär, Meýtetun diýýär, maslyk bu diýýär, iýmäliň diýýär. Summa Kal, soňam näme diýýär, Lä diýýär, Bel nahnu Rusulu Rasulillahi sallallahu aleýhi we sellem, bil näme, Allaň Rasulynyň rasullary diýýär. We fi sebilillah, üstesinde Allaň ýoluna çykan adamlar diýýär. We kad uztururtum, özem şundan başga nimeniň-de zat ýok, biz muztor, direk diýýär. Fekulu diýýär, Bismillah diýiň-de iýiň diýýär. Ondan şo taýda näme, Bol iýmit tapyldy, diýýär. Kerweniň, Kureýşiň kerwenine garaşmaklygam şo taýda makul bilip, näme diýýär, Fe akamna aleýhi şahran, diýýär. Bir aý şoň etini iýip ýatdyk, diýýär. Bir aýlap bir balygyň eti. Ve nahnu selasu mi'etin, diýýär. Özümizem üç ýüz sanyk, diýýär. Hatda seminna Medinä gelenimizde semiräk geldik, diýýär. Barymyzda. Indi balygyň nemesini aýt, diýýär, waspyny aýt, diýýär. Nähili balyk? Allatagala berende geň zat berýär. Gala, Walakad ra'aytuna nagtarifu min wakbi aynihi, wakbu aynihi diýe gözüniň deşigi bar-a. Balyk ýatansoň bir aýasynam gözüniň ýagy eretdi diýe içinden. Şoň deşiginden diýe ullakan, ullakan ol nemeler bolýar, küýzeler. Şony sallap diýe şoň bilen susup gözüniň ýagyny alýardyk diýe. Ýag gerek bolsa diýe. Soň Sygdy diýýär şolaryň hemmesi. Soňam näme etdi diýýär, we ahaza zil'an min azla'ihi fa aqama. Soňam bir gapyrgasyny gopardyp, şeýle köpri ýaly edip goýdy diýýär. Ondan soň boýuna serdiň şu gapyrgasynyň. Summa rahala a'zama ba'irin minna. Soňam näme iň uly düýäni näme eýerletdi diýýär. Wa nazara ila atwali rajulin. Wa iň uzyn adamy hem duzdurdy diýýär üstünde. Fa marra min tahtiha. Degmän şoň aşagyndan geçdi diýýär. Bäş ýarym metre köpür diýilýär, şoň galyk bolmaly. we etindenem alyp gaýtdyk diýýär. Şonda pygamberimiz näme diýýär? Huwa rizqun li ahrajahu Allahu lekum. Ol Allaň siz üçin çykaran nemesi diýýär, ryzky diýýär. Fehel ma'akum min lahmihi şey'in fetut'imuna bir bölek eti bolsa beriň bizem dadyp göreliň diýip. Ya qala fa arsalna ila rasulillah. Pygamberimiz sallallahu şu etden näme bir bölegini ugratdyk. Fe akala minhu diýä. Näme pygamberimiz hem Şondan iýdi diýýär. Bula näme? Sahabalaň döwründe Allaň ýoluna çykan adamlara Allaň beren bir ysky.